Via heimo, via nesto. La reteio Bobozo publicigis antau nelonge curiosan articolon de architecturisto quiu substrecas la gravetson che oni zorgu pri talga aranjo de la heimo cele al pli felicia vivado en gi. Efective, psicologoi assertas che la aspecto cae functiado de la heimo multon montras pri la aspecto cae functiado de la psico de ties enlogianto. La heimo estas ia rifugeio, ia nesto, ec de la tempo ciam homoi vivis en cavernoi. Studajo en usono montris che homoi pasigas mesume naudec procentoin de sia vivo inter muroi, ciu en la heimo, ciu en laboreio, ciu en studeio. Estas do grave che ili sentu sin comforte cae place almenau en la heimo. Tio bonfaros al ilia mensa sano. Architecturistoi cae dom planistoi recomendas dec reguloin por transformi la heimon en agrablan locon. 1. Atentu priviei proprei preferoi. Respectu vian guston, electu vien chatata in coloroin, ornamu gin per obiectoi al vi plesurigai, sen depende de modai recomendoi, en interreto. Du, captu la naturan lumon. Lumo estas essenza por la vivo. Gi influas nian biologian vivo ritmon, la dormadon, la hormonoin. Se necesse forigu muroin, cae shangio fenestroin, cae starigu speguloin, favore al enveno de lumo lasu ne lumain locoen en la heimo por la nocta riposo. 3. La homo estas programita de iarmiloi por conecto con la naturo, do venigu la naturon en la heimon. Tion oni povas fari per potoi cun plantoi, cae ancao per usado de coloroi, kiui memorigas pri folioi cae grundo, la verda cae bruna coloroi. Preferu obiectoen faritan per naturae e materialoi. Argilo, pailo, cae ligno estas tre opportunae por tio. Studajo montris che domoi, quie trovidias lignae surfazoi, estas pli tranquiligai cae confortigai. Quin, Faciligu la circuladon de aero. Etc. en negrandai domoi oni povas tion atingi per malfermo de fenestro cae de aliflanca pordo, exemple. Tiel la aero fluas pli efficae. Ses, Ne tro plenigu la domon per mebloi cae obiectoi, precipe se gi estas negranda domo. Lasi iom da malplena spazio transdona senton de malpesezzo cae liberezzo. Sep, organizo la obiectoin en la heimo. Precipe en la cuireio, chaosa amasigio de materialoi al portas mal comforton. Cae se trovigas obiectoi, cioen vi ne usas de longa tempo, tiam estas preferinde en tutte forigi ilin. Crome, infanoi havu keston por enmeti sien ludiloin fine de la tago. Oc, se la domo estas negranda, consideru la eblezon verticaligi la obiectoin. Ne nur uzi alte installita in bretoin, sed ancau ornamajoin. Ec la plafonon oni povas colorigi per vigla coloro en la baneio exemple. Now, usu multfunctiaen mebloin. Precipe en negrande domoi, unu meblo povas esti usata plur maniere. Sedgioi ca bencheto povas surhavi libroin, ca unu sama tablo povas taugi por la computilo cae por rapida mangio. Dec. Aranju vien heimon iom post iom. Ne urgias. Plibonigu vien vivolocon pascio post pascio, car temas pri delicatae observoi cae novai electoi por crei al vi favoran etoson. Ne temas pri giustae au mal giustae electoi, sed pri electoi qui igas vin pli au mal pli comforta en via propra nesto.